comença una tarda de Ràdio 77 a l'Ateneu. Gràcies per ser aquí. Al llarg d'aquesta tarda sonaran Dignitat Rebel, Sallurta Urbana, Girant i Girant, Aya, Laberins i Bigarrilla. Obrim en primera instància la convocatòria d'aquest dia a contrainfo.cat on podem veure un cartell que hem fet amb Mamó des de l'Ateneu Popular de Ciutat i fem la crida a que cada dijous ens trobem aquí de 4 a 10 per fer ràdio lliure en català, autogestionada i anticapitalista. Així doncs, no sense abans donar una abraçada al Ferran i desitjar-li bon viatge. Comencem així aquesta oh, tarda de Ràdio Lliure. estaba resentido, yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido. Y andando, andando se desplazan los humanos, pero los corazones se desplazan palpitando, palpitando, palpitando. que no es que no. sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. ¡Fuego! ¡Al clero! incendié una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? pasa si pierdes el corazón? Que te vas volviendo malo, me estabas sintiendo raro, me estarías volviendo malo, ya claro yo, yo tenía corazón. Bueno, evitaré explicaros las escenas más escabrosas y macabras de un servidor persiguiendo a su propio corazón sin su corazón. La cuestión es que mi corazón se me iba, pero se me iba mucho. Se fue de la casa, salió del barrio, de la ciudad, se metió por el viejo cementerio, luego pasó un chatarrero, luego otro sendero que se internaba dentro de un bosque y luego llegó a un recodo del río donde estaba el puente de los suspiros. Y ahí mi corazón pues se encontraba con otro corazón y los dos corazones se recorrieron estaban en la baranda del puente de los suspiros a palpitar, a palpitar. No, claro, eso está muy bien, claro, pero en fin. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. claro, te desorganizas y primero se te va el corazón, pero luego se te van los riñones o el hígado o cualquier otro órgano. Y yo ya estaba a punto de organizarme cuando detrás de un árbol apareció un señor con una gabardina gris y un sombrero gris y un cazamariposas, se subió al puente de los suspiros y ¡zas! cazó a los dos corazones. Eh, yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica detrás de unos matorrales y le tiró una piedra a la cabeza del señor de la gabardina y el sombrero gris y se cayó al suelo desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente ya se sabe que hay mucha gente que se le escapa el corazón. Y pues hay otras gentes malas que los caza para hacer tráfico de órganos y estas cosas. Y yo como tenía una piedra pues he pensado, tírasela. <laughs> sí, hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse organizarse, hay que organizarse. Bueno, sí, y en eso que pasaba por debajo del puente de los suspiros una caravana de esclavos y pensamos, ya está, vendemos el cazacorazones al jefe de la caravana de esclavos y con el dinero que nos den nos da de sobra para organizarnos. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Així començava un nou programa de Dignitat Rebel, de la mà d'un rebel en causa com Albert Pla i el seu corazón. Seguim. Volem fer, avui volem fer un programa dedicat a les persones que, que han, han fet possible fins al dia d'avui eh, el projecte de la Universitat Lliure de, de la Rimalla. Uh, eh, Contrainfo està molt actiu, com sempre, agraïm la seva feina i de qualque manera també li hem de donar, li hem de donar pas a, el vídeo que ens han enviat i també volíem, voldríem doncs, fer la, la lectura de, de la crònica que, que va succeir el dia, la matinada d'ahir, que es titulava Els Mossos desallotjant la Universitat Lliure, la Rimalla, malgrat que el cas estava arxivat. Així doncs, doncs, des de les 6.45 del matí, dues unitats de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra, 14 furgonetes, estan desitjant l'edifici de la Universitat La Rimaia a la Ronda Sant Pau 12 a Barcelona. Els agents han entrat amb escales pel balcons i han rebentat la porta de l'edifici davant la sorpresa de la gent que viu, ja que el jutjat d'instrucció 22 de Barcelona va ordenar l'arxiu de la causa penal ara fa dos anys, entenent que es tractava d'un edifici abandonat des de feia dues dècades i, per tant, no s'estava cometent cap il·lícit penal contra la promotora immobiliària titular de la finca. Els Mossos Tallen els accessos a l'edifici i en aquests moments es concentren desenes de persones al límit del cordó policial en solidaritat amb el projecte social. Cal recordar que la Rimaia compta amb el suport de nombroses entitats del barri i que la mateixa Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona va defensar el, el projecte i les activitats socials que s'hi desenvolupen. Fons oficials de la policia catalana han informat que es tracta d'un desallotjament per ordre judicial però no han aclarit quin jutge ha signat l'ordre. Els agents tampoc han mostrat l'ordre en cap moment de les persones que es troben dins de l'edifici. La policia impedeix que les integrants de la rimalla retingudes dins l'edifici utilitzin el seu telèfon mòbil. La gent concentrada a l'exterior en aquest moments talla el trànsit de la ronda de Sant Pau. Ibai Arvide, advocat en representació del centre social, ha intentat dialogar amb els agents que eh, salten hores d'ara l'edifici, però la resposta ha estat «Si vostè és advocat, ja sap qui mana aquí. El lletrat, indignat, ha manifestat que qualsevol similitud del que està passant amb un estat democràtic i de dret és pura coincidència. Cap a les 8 hores del matí, un nombrós grup d'antiavalots ha encapsulat una trentena de manifestants solidaris que es concentraven al carrer. La tensió ha pujat de to i els agents identifiquen una per una la gent retinguda davant de l'edifici. A dins de la rimalla hi havia 14 persones quan ha arribat la policia. Totes ja han estat identificades. Una actuació judicial del tot irregular. A mig matí s'ha sabut de l'ordre judicial, s'ha aconseguit mitjançant un engany. L'ordre ha estat signada pel jutjat d'instrucció 27 de Barcelona, però en aquest procediment es feia referència a uns ocupants que eren a la finca durant l'any 2009 i que la van abandonar voluntàriament davant del requeriment judicial el mes de maig de 2010. Aquest procés va quedar tancat i la promotora Camat va recuperar la possessió de la finca, malgrat continuar amb l'estat d'abandonament. Va ser a finals d'agost d'aquell any 2010 quan la Universitat Lliure de la Rimalla va ocupar l'edifici de nou i el jutjat d'instrucció 22 va inadmetre rebatre la denúncia de la promotora Camat respecte a aquesta nova acció entenent que la usurpació d'edificis abandonats no és un delicte. Ara, els Mossos han utilitzat l'antic procediment del jutjat d'instrucció 27 que fa referència a unes persones i uns fets que no tenen cap relació amb la rimalla per tal d'efectuar el desallotjament d'aquest projecte social. Per tot això, des de l'Assemblea del Centre Social s'ha convocat una concentració a les portes de l'edifici i una manifestació a les 20 hores al Tres Toms, a la confluència de Ronda de Sant Pau i la Ronda de Sant Antoni. història d'un centre social emblemàtic, el projecte Universitat Lliure La Rimalla. Va néixer ara fa 3 anys, després de les càrregues contra els estudiants que s'oposaven al Pla Bologna. La seva primera seu va ser el carrer Casanova i posteriorment van ocupar un gran edifici situat a la Gran Via de les Corts Catalanes. Totes dues finques van ser desallotjades, però a l'actualitat segueixen sense cap mena d'ús. El mes d'agost de 2010 es va efectuar l'ocupació de l'actual finca a Ronda de Sant Pau, que és titularitat d'una promotora immobiliària amb llargs litigis i conflictes amb l'Ajuntament. L'edifici on en un principi s'hi havien d'allotjar famílies d'alt poder adquisitiu, s'ha mantingut del tot abandonat des de l'endemà de la seva construcció als anys 90. Fiquem el play al vídeo que ens envien el reportatge del desallotjament ahir 9 de maig de 2012. Eh, llengua, sí, home. No, no passa res, menor, que no, no que no... No està bé empenyent un menor, eh? Ni la policia, ni mon pare, ni ma mare. Mira, jo això no ho he vist. Doncs jo sí que ho he vist. Per aquí, per aquí. fet ha sigut dictar un ordre de sense tenir els principis del dret clars i el que ha fet ha sigut dita l'ordre, no avisarà ningú, han vingut de matinada, la gent estava dormint, no les han deixat, les han donat 15 minuts per emportar-se les seves coses i ells tenien la consciència de que un jutge les havia dit que el que feia no era un delicte.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 ya ha de 20 colectivos aquí dintre y i hi movimiento desde desde des, de, fa, pues, desde el movimiento anti boloña de fa 3 años. Después de, de que entrasen todos los antidisturbios y nos han registrado todos los ordenadores, nos han robado las tarjetas de memoria de las cámaras fotográficas y de los móviles. Me he encontrado mi ordenador personal abierto, encendido y todos mis documentos personales retirados. Han sido unas personas admirables. Ah. Ellos estaban en su mundo en sus cosas y ayudando a las personas que aún más necesitaban. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Porque habría que mirar otras cosas, no esto. I si no, que donen pisos a les persones que los necesitan. Hi ha una concentració per al desallotjament de la casa del centre social ocupat de Renalla. Farà una setmaneta o dues, un diumenge. Van plantar una furgoneta just al davant de la porta de Rimaia i a la gent que passava per allà al carrer doncs, van estar identificant i preguntant doncs, allò, ideologia, què en pensaven de, de, dels, dels ocupes que hi havia al barri, i pues, suposo que per preparar, per preparar aquesta acció d'avui que han fet. Anem començant la mare, ens dirigirem cap amunt i anirem passant pels llocs més emblemàtics. Estar Borri! www.portalsantantoni.net yeah. Now squeeze, squeeze, squeeze, squeeze. That's Gonna get it. amb el Rebeleu-vos a les mans. Quart article d'aquesta publicació madura i autogestionada, Rebeleu-vos. Quan la propietat privada ja no cobreix les necessitats d'habitatge. L'any 2001 hi havia 3,1 milions d'habitatges buits a l'estat espanyol, abandonats o en desús. Segons les dades del cens d'edificis i habitatges d'aquell mateix any, caldrà veure quines són les dades referents al 2011, que encara no disposem. Tanmateix, sabem que hi ha 25,83 milions de cases de les quals 4,8 milions són de nova construcció durant aquesta darrera dècada, xifra que podria ascendir a 6 milions habitatges que ja eren buits, més tots aquells que no s'han venut ni llogat a causa de la crisi, afegint-hi tots aquells que formen part del mercat d'especulació immobiliària. El mercat immobiliari no és res més que un tentacle de l'aparell de mercantilització que ha estat convenientment protegit per l'Estat, facilitant així la privatització del sol de propietat estatal. Anteriorment, els diferents governs liberals i demòcrates ja havien anat convertint les propietats comunals de tothom en propietats estatals, alhora que facilitaven la concessió de permisos i llicències a empreses amigues, per tal que s'assumessin al lucratiu negoci de l'especulació. L'augment exponencial de contractes hipotecaris i l'enriquiment de les estructures bancàries i financeres, la infàmia que ha anat esdevenint l'accés a un habitatge de protecció oficial, un circ de mal gust on se sortejava somnis, es potenciava la salvació individual i l'ensopiment de la consciència col·lectiva. L'acció de reclamar un habitatge digne necessita una profunda reflexió per entendre que allò que és legítim no es reclama, es pren. Anar a l'arrel del problema és un acte revolucionari. Per tant, la qüestió relevant no pot ser exigir mesures contra l'especulació o recuperar el caràcter públic dels terrenys privats ni tan sols l'empresonament dels banquers corruptes, perquè és l'aparell estatal el responsable d'aquest escenari de destrucció i misèria. La solució passa per garantir el dret a l'ús de la propietat col·lectiva, és a dir, garantir l'ús de fruit d'un habitatge mitjançant l'acció de col·lectivització, recuperant l'ús de l'immoble, partir d'aquí, plantegem diferents estratègies per ajudar-nos a protegir els béns immobles de l'acció de l'Estat, de la banca i de la propietat privada. l'oficina d'habitatge. Un local veïnal, el local d'una associació, un centre social, una oficina de drets socials o inclús un vehicle ambulant poden ser espais propicis per compartir solucions sobre l'habitatge. Per abordar amb eficàcia aquest tema, cal analitzar-ne tota la complexitat, reconèixer la diversitat de situacions i voluntats individuals i la predisposició d'accés a l'habitatge d'una manera o una altra. L'oficina d'habitatge, doncs, ha de disposar d'un ampli ventall d'eines. Ocupació, dona ús a immobles abandonats o en desús. Cada cop es produeixen més ocupacions quan els jutjats ordenen desnonaments i les persones afectades decideixen ocupar l'habitatge per impedir la despossessió forçada i tutela de l'Estat. És, per tant, una pràctica d'apoderament directe i sense intermediaris i amb un suport social creixent. Contracte de cessió d'ús. acord entre la persona que arrenda i l'arrendària per gaudir de l'ús d'un immoble a canvi del seu manteniment sense cost de lloguer. Masoveria. Acord de cessió d'immobles rurals o urbans a canvi del manteniment de la rehabilitació o de productes de la terra. Autoconstrucció. Concretament, bioconstrucció Construcció d'habitatges tot reduint l'impacte sobre l'entorn i fent ús de les matèries primeres geogràficament més properes, complementant amb materials reciclats. Caravanes autosuficients. Immobles mòbils. Alternativa als habitatges, que permeten compaginar la vida nòmada amb la sedentària i que aprofundeixen en l'autosuficiència. Repoblació. Recuperació de la vida en l'entorn rural, en l'ocupació de poblats i o terres abandonades o altres vies legalistes d'accés a immobles en desús. A la propera pàgina s'aprofundeix en aquest tema. En aquest marc, una experiència clau és la de les cooperatives d'habitatge. En sessió d'ús, una eina per facilitar les compres col·lectives d'immobles i garantir el seu sentit comunitari. El col·lectiu Sostre Cívic i la Cooperativa Integral Catalana en són propulsores. Són exemples pràctics. Cal Cases, a Bages, o la colònia ecoindustrial postcapitalista de Calafou, a Noia, a Catalunya. A Suècia i Dinamarca, per exemple, les cooperatives d'habitatge de cessió d'ús estan molt esteses i són un percentatge molt significatiu del total del parc d'habitatges. Vegeu la pàgina sostrecivic.org. L'acció col·lectiva camí de la col·lectivització una possibilitat que cal explorar per generar cooperatives d'habitatge o finques per a altres usos és l'accés col·lectiu a immobles per sota del preu de mercat mitjançant contractes de res i lloguers amb opció a compra per generar una compra col·lectiva de la finca. Què poden fer davant els embargaments per evitar desnonaments i desallotjaments? En els darrers anys, els reajustaments del mercat immobiliari i la cobertura de l'aparell de propaganda neoliberal han generat la falsa necessitat de tenir un, un habitatge en propietat privada. Això ha dut milions de persones a signar contractes hipotecaris que molt probable, probablement ni tan sols els seus hereus podran assumir. En paral·lel, bancs, constructores, immobiliàries i carronyers en general han anat veient com florien els seus negocis mentre es passien les vides de les famílies quan no podien complir els terminis de pagament de les quotes hipotecàries. Aquesta és la crua realitat en què estan immersos els estrats més febles de la piràmide social – la qüestió és, què podem fer per impedir la despossessió forçosa del dret a un habitatge digne? A la contraportada es presenta una proposta de gran calat, però abans expliquem un parell de vies d'acció a curt termini. Xarxa de lloguers creuats abans de perdre la possessió de la finca. Si són conscients que a curt termini no podrem assumir el pagament de la nostra hipoteca, poden llogar-la a una altra persona en paral·lel al fet de que nosaltres lloguem un altre habitatge en les mateixes condicions integrant-nos a una xarxa de lloguers creuats. Així, podem bloquejar els desnonaments d'immobles durant 5 anys pel cap baix, que és el nombre d'anys en què la llei protegeix l'inquilí davant d'un canvi de propietari de casa. Atenció, hi ha hagut molta difusió de missatges que diuen que només amb un lloguer simbòlic seria suficient per mantenir l'habitatge. Davant d'això, cal ser prudents, ja que existeix la figura jurídica del contracte en frau de llei, que segons el criteri d'un jutge podria generar ordre de desnonament. Així doncs, cal complir les condicions següents. que els nous inquilins habitin la casa, que el preu sigui creïble tot i que sigui baix en comparació a d'altres, que les transaccions econòmiques del lloguer realment es facin i es puguin demostrar, que hi hagi domiciliació del reús. És a dir, que du a terme el lloguer amb totes les de la llei perquè es tracta de demostrar al jutge que és un contracte verídic. Vegeu l'article 14 de la Llei d'Arrendaments Urbans sobre alienació de l'habitatge arrendat. Més informació a autogestió.cat, manuals de desobediència econòmica. La xarxa d'ocupacions. Ocupa el teu habitatge un cop s'executa l'ordre d'embargament. continuació sempre ens queda desafiar la justícia i ocupar el nostre habitatge o participar en una xarxa d'ocupacions creuades. Aquesta xarxa consisteix a ocupar l'habitatge d'una altra família i posar al servei de la xarxa la nostra. Cases sense gent, gent sense casa, com s'entén. És hora de prioritzar el benestar humà per davant de la propietat privada i tenim mitjans per fer-ho. La xarxa social d'afectats en les hipoteques, davant dels desnonaments, la localització de desnonaments aturats en marxa i executats i la plataforma d'afectades per la hipoteca. En l'objectiu de facilitar l'autogestió del dret a l'habitatge hem obert una base de dades de recursos que podeu trobar a la pàgina autogestió.cat en el que es mostrarà un mapa. En aquest lloc web podreu aportar informació sobre finques o sobre les vostres necessitats d'espais i trobar allò que s'ajusti a les vostres necessitats. Aquesta és una eina que ofereix el sistema SIGRA, Ovnis Colectius, Sueños Colectivos, un documental de Marco Potionkin i Manuel Gómez. Des del mateix començament de la Guerra Civil, el juliol del 36, en molts pobles de la península republicana i en la gran majoria de l'Alt Aragó, dones i homes del camp collectivitzaren la terra, van posar fi a l'explotació de l'home per l'home, aboliren els diners, implantant l'intercanvi de productes, articularen un repartiment igualitari segons les necessitats de cadascuna, ateneren les qüestions socials que fins llavors havien estat oblidades durant segles. Doncs agraint de qualque manera que els veïns no callen i que al tancar el micro per vosaltres o per nosaltres és un petit silenci. Mos arriba periodisme de baix, de Somonte, de l'ocupació de terres a l'autogestió. La reapropiació de les terres de la finca Somonte a Andalusia per part de jornalers del Sindicat Obrers del Camp i el Sindicat Andalús de Treballadors planteja un assumpte poc tocat a Europa des de fa molts decennis. La lluita per la terra des de baix i a l'esquerra, el qüestionament obert a la propietat privada sobre ella i la reconstrucció del bé comú. Al mateix temps, es cerquen alternatives concretes a l'atur, la fam i l'ausència d'alternatives. Lola Álvarez, responsable del SOC de Córdoba i activa participant en l'ocupació que va començar en març explica cómo y por qué se para para la, estas tierras de las mans que els estaban maltractant para posar a producir en común nuevamente. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos. Y revolucionemos. soy una de las mujeres que, estamos aquí en la ocupación de Somonte. Eh, la finca se ocupa porque nos enteramos que la Junta de Andalucía pues va a sacar en venta 20.000 hectáreas de, tierra pública que la van a privatizar y, nosotros desde el Sindicato de Obreros del Campo pues siempre estamos luchando por el derecho a la tierra y, vimos que una de las fincas que estaban puestas a la venta eran en la provincia de, Córdoba, de donde somos la mayoría de la gente que estamos, que estamos aquí, y no podíamos consentir que se privatizasen y que se especulasen con ellas. Entonces decidimos de, tomarla, de, ocuparla para sacarle eh, la producción que se le debe de sacar a la tienda, por, a la tierra, porque hay muchísima necesidad, hay mucho paro y, no podemos consentir que la tierra se quede sin, cultivar, habiendo necesidades eh, y habiendo mucho, mucho paro. Eh, no, eh, esta, acción no es simbólica, esta acción va a ser es, una ocupación indefinida, es una ocupación para poder vivir aquí, y poder construir una cooperativa o, unas comunas, con pues la gente que, estamos aquí, trabajar y vivir de, esta tierra. se llamaría liberación de, la tierra, por supuesto. le llamamos ocupación porque, porque la ocupamos, todavía no es legal pero como vemos que es una cosa digna y es una necesidad que, se tiene, pues eh, vamos a liberar la tierra de las manos que que la estaban maltratando, porque no cultivar una tierra y no limpiarla es maltratarla. Entonces nosotros lo que hacemos es liberarla, trabajarla, sacarle la producción para poder comer, para poder vivir y no para especular con ella como los grandes terratenientes y el gobierno quiere hacer con ella. ¿Crees que mucha gente en Andalucía y en España entiende, eh, se solidariza, eh, aprueba y se solidariza con, la ocupación de la finca Somonte? Hay muchísima gente, no solamente de, España, sino de, Europa, que se está solidarizando, que viene aquí, que nos, que nos apoya, que, nos está ayudando, están haciendo aportaciones económicas, están haciendo aportaciones, nos traen víveres, nos traen herramientas y la verdad es que vienen de, de muchísimos sitios, han venido muchísima gente de, Francia, eh, de Suiza, Alemania, de Bruselas y de toda Andalucía y del resto de, España, también de Barcelona, de Madrid. De, la verdad es que hay muchísima gente que estaba echando en falta esto y que desde aquí en Andalucía y en Córdoba pues decidimos volver a, eh, a hacer lo que fuimos porque antes sí que se ocupaba, hace 30 años fue la última vez que se ocupó la tierra, que fue eh, la tierra del humoso en, Marinaleda, y después de 30 años pues decidimos ya que, no se especula ni con un centímetro de, tierra más, que la necesitamos y que vamos a trabajarla. Sí, la verdad es que, la tierra de Andalucía la tienen entre tres, tres terratenientes, este, la mayoría, son casi toda la, extensión de tierra que hay en Andalucía la tiene la duquesa de Alba, el duque del Espantado, los Terry, eh, las Coplovis. Eh, son los que tienen mayor extensión de, tierra. Hay, la mayoría la utilizan, eh, hay que utilizan simplemente para pasear con sus caballos de recreo y no se les saca producción, no se da mano de obra ninguna, la utilizan para disfrutar ellos y, se puede, por supuesto que se puede. Simplemente hay que, unir, unir fuerza entre todos para decir basta ya de especular con ellas... basta ya de que unos disfruten y otros mal vivamos. Y, si nos unimos y las ocupamos, por supuesto que, se puede. Y creo que, así eh, nosotros hemos abierto un poquito, hemos dado la vuelta a la llave y yo creo que de aquí para adelante va a haber un antes y un después y que las tierras se deben de ocupar por, por la necesidad y para poder vivir porque nadie se acuerda de las personas que están pasando necesidad, que están pasando hambre, no se acuerdan estos grandes empresarios, estos grandes terratenientes y menos el gobierno que lo que hace es hacer más grande al grande y más pobre al chico. Eh, eh, tenemos que ir a juzgado, nos han citado para tomarnos declaración es una persona, es un empresario que trabaja para la Junta de Andalucía, que nos ha puesto una demanda. No sabemos eh, por qué nos pone esta demanda una persona que es particular, es un empresario y nos demanda por daño, usurpación y desobediencia. No sabemos qué poderes puede tener este hombre para, para acusarnos de estos, tres delitos. Eh, puede ser que él se crea eh, dueño y señor de este cortijo y por eso ha puesto esta denuncia. No sabemos qué potestad es la que le ha podido dar la Junta de Andalucía para denunciarnos. El día 13 pues estaremos en el juzgado sin problema ninguno. Nosotros ni hemos, cometido daño, ni hemos usurpado nada y por supuesto eh, hemos desobedecido a, este señor porque ni tan siquiera lo conocemos. Es desobedecer, se puede desobedecer a una autoridad y, a él ni lo conocemos. No ha dado la cara por aquí. Informémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos Ràdio 77, Destroy Your Television, diu sa sala entre festa i festa, un pis a baix, un pis a dalt, entre que surt, que s'organitza i li donem el play en son de reggae. Doncs sí, com dèiem, i ara torna el reggae, clar que sí, no, no pot durar. Eh, tenim l'agenda de Contrainfo bastant carregadeta, com no, i el divendres ens crida divendres, ens crida a festa, però també hi ha gent molt compromesa a la illa que proposa i porta a terme una anàlisi i una xerrada de debat, passat, present i futur del 15M, més sopar popular. Comença a les 7 L'acte demà, dia 11, a les 23 acaba. En principi s'ha convocat a la plaça de l'Iglésia a Porto Colom i segur que tots i totes tenim diferents visions i opinions del que ha suposat el moviment 15M, sobre quins estats els seus punts forts, els seus possibles errors o els seus punts febles. El mateix poden dir en quant a la resposta a la pregunta existeix el 15M o si demanam quin ha de ser el paper de la mobilització de masses en el canvi social Real aquest divendres, dia 11 a les 7 a Porto Colom. Volem debatre sobre aquestes qüestions similars amb gent de diferents barris, pobles i iniciatives vinculades al 15M que vindrà a xerrar amb nosaltres el debat. Passat, present i futur del moviment 15M. A més, per celebrar que farà un any que ens van trobar, hem organitzat un sopar d'aquests que fem aquí que tothom dugui alguna cosa per sopar i la seva infraestructura. I am wrong. Be not afraid to say so. Altres persones compromeses amb la comunitat i la resolució dels seus com problemes més íntims són companys independentistes que hem de cridar a la seva absolució. Són mallorquins i divendres també a les 8 a Can Alcobé es farà una breu explicació del cas, una glosada a càrrec del gran Mateu Xurí i Macià Ferrer i un concert de taverners, que no falten en aquesta cita. Hi haurà una degustació de vins de la terra i serà al carrer Sant Alonso número 24 de Ciutat, a Mallorca. Així doncs, ballada antirepressiva, absolució, independentistes mallorquins. Jo no, jo no sé si és una festa o no, però avui hem tornat a nombrar la companya bonica camperola estudiant del verb estimar Núria Güell, dintre d'una institució, un lloc on hi havia una treballadora asseguda eh, que no em mirava quan jo restava a la porta i m'hi ha apropat, m'hi ha apropat diguem bon dia la institució és una institució perillosa. És una institució de la qual no volem saber gaire, però avui ens hi hem apropat a dir-los que existeix un projecte que es diu Aplicació Moral Desplazada i davant de la seva resposta a que no faria insumissió fiscal, sinó que donaria els seus diners a la Iglesia Catòlica, aquesta secretària del Círculo Balear ha pogut rebre el missatge de que existeix un projecte de la Núria Güell. Petons cap a Mèxic. El passat dissabte 29 d'abril es va dur a terme una concentració i cadena humana que partint de la platja de Serràpita va enllaçar aquesta amb el Trenc. L'objectiu era fer palesa la indignació del poble pel projecte de construcció d'un macrohotel a les proximitats d'aquesta zona emblemàtica, símbol de la lluita ecologista a Mallorca des de que en els anys 80 ja fos amenaçada pels especuladors immobiliaris. Li donem el play al vídeo que ha elaborat Barri TV. Poc així. Tornarem aquí les vegades que faci falta i tornarem a dir una i mil vegades salvem la ràpita, salvem el trenc, salvem, salvem, salvem. Qui estima Mallorca no la destrueix. No. quieren cargar la isla. Visca la tierra, lliure. Protección, que se quede tal y como está, que así está, está perfecto. Que el hombre no siga destrozando mm, el planeta como lo está haciendo. Qui estima Mallorca no la destruéis. tot el que tenim, que hem guanyat durant 20 anys, ara s'està una altra vegada i aquí estem lluitant. La gent ara s'ha donat compte del que pot arribar a fer quan se compromet amb algo, tots junts que se'n donin compte de que no poden continuar així destrossant la illa que tenim. El poble està xerrant, espero que una vegada més no fain el que sempre fan, que no és escoltar-nos. Diuen, no, no són tots, però ells són menys. Defensors del feixisme manca sensibilitat, com viure al vostre costat. Doncs sí, totes aquestes velles persones que es van trobar, es van donar de la mà en aquella platja, no van anar per fartar-se de flors pel malic i s'hi van anar per lluitar per la terra lliure. D'aquesta manera li donam un altre pic al fons de reggae i volem no sé, apropar la possibilitat de que acampar de Palma, algo que fou esdevingué eh, ha quedat un poc orfe i estaven dient que si qualque company vol fer aquest programa s'apropi a l'Ateneu un dijous o comparteixi un moment amb nosaltres i ens xerrem, ja que sí, ens assem i ens xerrem. Llavors, com dèiem, totes aquestes sirenes, et volem dir company, companya, companyoa, ets important. La lliberació d'Euskal Herria i les seves gens està en tu. Ets molt important. Gràcies per lluitar i per ser. La humanitat camina i ja ha recorregut un bon tret cap a la infravaloració de persones, pensaments i col·lectius. Sembla que ningú o res és lo suficientment important. O això és el que ens volen fer creure, el que ens han situat on resideixen els barems del que és important o capital en el desenvolupament humà. Sempre des d'una perspectiva de la rentabilitat. Ja no és... Ja no sé ja no és en funció del que s'és, sinó en funció del que es té o no es té. L'aigua massa pura no té peixos i l'aigua fa florir el vaixell, però també pot enfonsar-lo. Fins i tot en els moviments contestataris sol ser comú la valoració en funció de la rentabilitat o del que es pot produir, creant-se a si mateix una nova piràmide social. La falta d'autoestima, el verí que, delicada i perniciosament, és imbuït en pobles i persones una eterna guerra psicològica. Ets lo suficientment bo? És lo suficientment important? Tot està concebit i estructurat perquè pensis que no, de la mateixa manera que les vies de... Des... despeixades perquè pensis que sí et fan avançar per camins que et faran des desposseir te del teu verdader ser. No existeix l'heroïcitat, no existeix grans pensadors ni grans activistes. Tot un conjunt de molts de casos de pura casualitat, d'haver estat en un moment donat en aquest lloc. També de factors que es van sumant i poques vegades són coneguts o reparam en ells. La realitat és que som totes molt perescudes, encara algunes siguin més perescudes que altres. L'ésser humà sol tendir a donar unes mateixes respostes en les mateixes situacions. Tots estem fets de la mateixa i calcada matèria. L'ànima de tota persona està composada de la mateixa bondat i maltat que a parts iguals. Depèn a quin costat se li doni més llum és el que impera. De la mateixa manera que el sistema ens convenç psicològicament de que no som lo suficientment importants per canviar alguna cosa i que el sistema és lo suficientment fort per impedir el canvi. el canvi. Psicològicament es pot revertir sent això el primer pas per al canvi real. Estic convençut que a Euskal Herria d'avui en dia no creiem encara del tot en la lliberació nacional i social Creiem en l'opressió nacional i social i en funció de l'opressió estructuram els nostres pensaments, idees i acció per combatir-la. I es pot ser aquesta una de les raons que no estigui constant al llarg de les dècades que alliberem. Això i que pensem que la nostra acció no, no tan sols té conseqüències o rellevància, sinó creiem que delegar la nostra lluita i els nostres pensaments en organitzacions o partits basta per poder enfrontar-nos a les màquines dels estats. Però com ja va dir aquell, no existeix organització per molt gran i fort que sigui que pugui solucionar per si mateixa els problemes de la classe treballadora basca. Moltes vegades pensem que tot depèn de grans estratègies que no surten bé o molt bé on es dibuixen. No es, eh, ens, ens esforcem en aconseguir una formació política, sabent la importància de la mobilització, de l'enfrontament contra els estats, inclús a altres sabem construir alternatives que es posen en pràctica. Sempre mirem algú o alguna cosa, busquem referents, eficàcia. Sortim de nosaltres mateixes per buscar en l'exterior una resposta. Si bé això és necessari, ja va ser hora de buscar la resposta dintre de cadascuna de nosaltres. L'arbre més fort i frondós, viu del que té davall. Era molt petit i marxava a casa a la voravia, abans d'arribar al portal, esparcits pel terra, hi havia desenes de pamflets. Em vaig acotar i em vaig agafar un. A baix, del tot, la bandera negra pirata de Jerry Batasuna, a forma de firma. Em vaig pujar a casa el pamflet i vaig estar llegint-lo detingudament moltes vegades. En aquest pamflet vaig veure reflexat molts dels meus pensaments que ni tan sols podia articular. Ho vaig guardar com un tresor. Segurament el que va redactar aquest testa o, el, o els que llançaven els pamflets no sabrien les conseqüències que havia de tenir. Per mi va significar tot en aquell moment. L'aleteig de les ales d'una papallona es pot sentir a l'altre costat del món. També de petit i assent un diumenge havia partit de futbol mentre esperava una cua per entrar, un crit ens va fer girar. Un xacurra estava arrastrant a un jove del pèl, feia cap a una, una letxera. Un haitite que passava per allà ens hi va dir «Dejar-le en paz!», el qual fou respost amb una sampenta que el va llançar al terra. Fou... vaig anar a ajudar-li i a l'aixecar-li se'n va, cercar, se va apropar un altre policia i em va col·locar la porra a la cara mentre em deia que em callés a la boca, tot i que no hi havia res. Les coses petites, les anècdotes, tot el que veiem i fem i que moltes vegades pensem que ni tan sols tenen rellevància van canviant el món quan t'infravalores, quan creus que no pots fer res, estàs infravalorant el poder que tens d'afectar a altres persones i els aconteixements del futur. La teoria del caos afirma que els canvis que es produeixen per un comportament aleatori en un sistema dinàmic i a la més mínima variació poden provocar que el sistema evolucioni en formes completament diferents succeint així que una petita pertorbació inicial mitjançant un procés d'amplificació podrà generar un efecte considerablement gran o mitjà a curt plaç de temps. Imagina llavors l'efecte que produeixen les teves accions, les teves petites decisions i percepcions de la realitat d'alliberació d'Euskal Herria i les seves gens està en tu. Ets molt important. Gràcies per lluitar i per ser. de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, la perdida, por la gran vía, charquito de arrabal. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes cada día más y más mi vida, lucerito sin vela. Aquí nos pegamos los ojos. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio. entre, entre poder y poder. algú allà a Pequín té la sensació de que em pot trobar en qualsevol moment, que apareixeré doblegant el cantó, cridant a la porta. I ahir va creure que era jo qui despertava, o qui la despertava, a l'aeroport de Pequín. Em demana com va continuar el viatge, com va continuar cap a Madrid, cap a qualque banda. Per aquí allà és tot lògicament estrany, però estranyament familiar. Hi ha un carrer inclús que porta el meu nom. Ese Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. Chers amis lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Ara que ets allà entre la fealtat de l'opulència absurda, la meva paraula vella et despulla i obri les ales i el vol o les estrelles. És cert que a Macau ja no hi ha opi perquè ja no hi ha poble. Sols una marea de llums de colors en què atrau els dòlars, càmeres de fotos i insectes per igual. Disfruta d'aquella habitació, dels amants. Crema aquestes targetes de telèfons de dones amb noms falsos i orgasmes curiosos. Si et sents sola, surt al carrer i toca les mans, per què negar-ho? Si et sents absurd en aquell lloc, torna o viatja o mou-te a un altre indret. Els mapes estan vius i fan olor a arena i sal. I si tens por, Càpiga o no càpiga, de aquí a Mallorca, la nuestra música, Radio 77, t'envia esta proximidad por poder evitar-ho. Petons cap de la petons a La verdad sobre el nacimiento de los niños. Mitad y mitad es suficiente. Radio Mano Papachango. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes, ignorantes, ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo quererse mucho. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre Yo siempre ¿Cómo vivimos dentro de tres minuts de cançó, pues como la, luz la urbana tan més que preparada, si ganes, desitjosa, càrnica, salvatge i viva, sangrant. assisteixen avui, els que ja han partit de la illa, estimades companyoes, gràcies per acompanyar-nos a aquests bocins de camí, per la vostra dignitat rebel i la intensitat dels vostres gestos de gratuïta amistat. Salut i força, seguim amb la lluita urbana.